มีในสมัยหนึ่ง ที่ท่านพระโสนะผู้ทำความเปลี่ยนด้วยการเดินจงกรมมาก เสียจนเท้าแตกทำให้ทางเดินจงกรมของท่าน เปื้อนไปด้วยเลือด มีสีแดงเหมือนที่ฆ่าโค แต่ก็ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่ยึดมั่นตือมั่น จึงมีความคิดที่จะลาสิกา On one occasion, Venerable Sona was alone in seclusion, being resolute by walking meditation, so much so that his feet fester and bleeding, until his walking track was stained with blood, like a slaughterhouse, yet has not been liberated from the tents by non-clinging. Then his mind inclined to give up the training and return to the lower life พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระโสนะที่มีความคิดจะลาสิกขาอย่างนี้ว่า โสนะ เมื่อเธอเข้าไปสู่ที่ลับหลีกเร้น อยู่แต่ผู้เดียว ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เธอว่า สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่าใด ที่ปรารบความเพียรอยู่ เราก็เป็นผู้หนึ่งในบรรดาสาวกเหล่านั้น ถึงอย่างนั้น จิตของเราก็ยังหาพ้นจากอาสวะ เพราะไม่ยึดมั่น ถือมั่นได้ไม่อันที่จริง ในสกุลของเราก็ยังมีโปกทรัพย์อยู่เป็นอันมาก เราอาจจะใช้สอยโปกทรัพย์นั้น และบำเพ็ญบุญได้อยู่ ถ้าใครเราควรจะศึกไปใช้สอยโปคทรัพย์ และบำเพ็ญบุญเอาจะดีกว่า ดังนี้ข้อนั้นเป็นอย่างนั้น มิใช่หรือ so when you were alone in seclusion didn't the following cause of thought arise in your mind thus I am one of the blessed one's most energetic disciples yet my mind has not been liberated from the tense by non-clinging now, there is wealth in my family, and it is possible for me to enjoy my wealth and do meritorious deeds. Let me then give up the training and return to the lower life, so that I can enjoy my wealth and do meritorious deeds. Is this correct? Yes, venerable sir. So now, เธอจะมีความคิดในเรื่องนี้ว่าอย่างไร? ครั้นก่อนแต่เธอยังเป็นเครือขัดเธอเชี่ยวชาญในเรื่องเสียงแห่งสายพินมิใช่หรือ ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า Tell me, s o นะ in the past, when you lived at home, weren't you skilled at the lute? Yes, venerable sir. s o นะ เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เมื่อใดสายพินของเธอขึงตึงเกินไป เมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะหน้าฟังหรือ จะใช้การได้ดีหรือ ข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า What do you think, Sona? When its strings were too tight, was your lute well tuned and easy to play? No, Venerosa. โสนะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เมื่อใดสายปินของเธอขึงหย่อนเกินไป เมื่อนั้นปินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือ จะใช้การได้ดีหรือ When its strings were too loose, was your lute well tuned and easy to play? No, venerable sir. ส่วนนะ แต่ถ้าเมื่อใดสายพินของเธอ ไม่ตึงนักไม่หย่อนนักคือรึงได้ระเบียบเสมอเสมอกันแต่พอดี เมื่อนั้นพินของเธอย่อมมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือ ย่อมใช้การได้ดีมิใช่หรือ ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า but sona when its strings were neither too tight nor too loose but adjusted to a balanced pitch? Was your lute well tuned and easy to play? Yes, venerable sir. โ o นะ ข้อนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละ กล่าวคือความเพียรที่บุคคลปรารบจัดเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ที่ย่อหย่อนเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านโสนะ เพราะเหตุนั้นแหล ธอจงตั้งความเพียรแต่พอดี จงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลาย ต้องมีธรรมชาติเสมอเสมอกัน จงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จะปฏิบัติตามอย่างนั้นพระเจ้าข้า So too, Sona, if energy is aroused too forcefully, this leads to restlessness. and if energy is too lax, this leads to laziness. Therefore, Sona, resolve on a balance of energy, achieve evenness of the spiritual faculties, and take up the object there. Yes, venerable sir. และในการต่อมาท่านพระโสนะได้เริ่มตั้งความเพียรแต่พอเสมอเสมอกัน ไม่ยิ่งไม่หย่อน ได้ทราบความที่อินทรีย์ทั้งหลาย ต้องเป็นธรรมชาติเสมอเสมอกันแล้ว กำหนดหมายในข้อนั้นไว้ ก็ปลีกตัวออกจากหมู่ อยู่แต่ผู้เดียว ไม่ประมาททำความเพียรเผากิเลส มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนั้น ไม่นานนัก ก็ได้ทำให้รู้แจ้งถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติ อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่า ท่านพระโสนะ ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วในโลก When the blessed one has finished giving the venerable Sona this exhortation, then some time later, the venerable Sona resolve on the balance of energy, achieved the evenness of the spiritual faculties, and took up the object there. Then dwelling alone withdrawn, heedful, ardent, and resolute. In no long time, the venerable Sona realized for himself with direct knowledge in this very life that unsurpassed consummation of the spiritual life, for the sake of which clansmen rightly go forth from the householder life into homelessness and having entered upon it, he dwelled in it, he directly knew, destroyed is both, the spiritual life has been lived, what had to be done has been done, there is no more coming back to any state of being. And the Venerable Sona become one of the Arans.